الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat, mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika Muhammeda, alaihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegovu uzvrtu ashabi i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, evo nas u još jednom danu u kojem Nastavljamo sa našim projektom Zimska škola Islama. Dosad smo se družili sve ove dane i sve ove časove sa poglavljem namaza i ono što je bilo, dosad, to smo ako Bog da završili, prelazimo večeras u jedno novo poglavlje, jedan novi temelj Islama, a to je nam post. Svakako treba iskoristiti priliku na početku predavanja da vam e, sugerišemo i da vas, e, hajde da kažemo, podstaknemo da sada poglavlje namaza imamo kompletno. Pokušajte sada već praviti zabilješke, pripremajte se, učite. Ako Bog da nije nam ostalo još mnogo vremena, e, bit će izvlačenje za one koji su prisustvovali odlazak na umru, a isto tako e, većinski dio odlazaka na umru bit će na osnovu ispita. Tako da pripremajte se, učite već skripte i što bi rekao e, podatke o namazu, pokušajte završavati i pripremati za ispite. Večeras ako Bog da počnemo sa novim poglavljem, a to je poglavlje posta. Preskočili smo poglavlje zekijata, pošto je to i zahtjevno i dugo poglavlje, ako Bog da, ako Bog da, ako Bog da sljedeće godine u Zimskoj školi Islama ćemo se truti da obradimo i zekijat i hađ i na taj način ako Bog da, da objedinimo e, sve četiri e, temelja Islama. <clears throat> Kada u pitanju post, e, na samom početku treba napomenuti da islamski učenjaci generalno kada god počnu sa nekim novim poglavljem, e, na samom početku prva stvar definišu taj ibadet. Kako jednostavno neko ko se prvi put susreće sa tim ibadetom, znao bi o čemu se radi. U ovom slučaju primjer radi da nam neko postavi pitanje, ne musliman ili musliman koji nije upućen, nam kaže dobro šta je to post, dajte mi definiciju posta. Kažu islamski učenjaci, e, post to je suzdržavanje, imsak. Tako imamo kod nas na onim vaktijama piše imsak, suzdržavanje čovjeka muslimana sa nijetom obožavanja Allahu subhanahu wa ta'ala i robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala od stvari koje kvari post, od određenih stvari, preciziranih vjerom, koje kvari post od pojave zore do zalaska sunca. To je znači definicija šta je to ibadet posta u islamu. U islamu definicija posta je sljedeći. Da se čovjek suzdržava, čovjek musliman, da se suzdržava od stvari koje kvari post sa nijetom da to njegovo suzdržavanje je robovanje Allahu Đelešanhu, jer nekada se čovjek suzdržava zato što je bolestan ili suzdržaje se zato što ne smije jesti. To nije post. Pa znači post je suzdržavanje od strane čovjeka muslimana, od stvari koji kvari post sa namjerom da robuje Allahu Đelešanhu u periodu od pojave zori do zalaska sunca pa ćemo samo kratko da se zadržimo na, na ovim klauzulama u ovom u, ovom, e, ovoj definiciji. Prva stvar, znači rekli smo da je to suzdržavanje od strani čovjeka muslimana. Tako da ako bi čovjek nevjernik kazao ide mi ja samo muslimanima da postim od pojave zori do zalaska sunca i neću ništa raditi što ne smijem raditi, njegov post nije ispravan. Zato što nema, znači, početnu tu, eh, ajde kažemo, jedinicu koja je potrebna insano, a to je islam. Pa kažemo, post je suzdržavanje od strane čovjeka vjernika sa namjerom da robuje uzvišnom Allahu. Pa u postu moramo imati namjeru da želimo svojim postom da se povinujemo naredbi uzvišnog Allaha da postimo od stvari koje su precizirane vjerom pa ćemo vidjeti poslije, govorit ćemo jednom posebnom poglavlju, šta to čovjek smije raditi, a šta ne smije raditi u toku posta i kraj definicije u postu, post počinje sa pojavom zori. Nekada kada vidite e, na nekim emisijama koji govore o islamu, ljudi koji malo znaju islam, pa kada govori o postu, kaže post je od izlaska sunca do zalaska sunca, što je neispravno totalno. Post počinje sa pojavom zori sa nastupanjem sabah namaza, a završava sa zalaskom sunca, sa nastavkom akšam namaza. U svakom slučaju, to je kratko definicija posta, da je to suzdržavanje od strane čovjeka muslimana, od stvari koje su vjerom preciziranje sa namjerom da robuje Allahu putem tog suzdržavanja u periodu od izlaska, od pojavi zore do zalaska sunca. Islamski učenjaci kada govori o postu, uvijek na početku spomenu određeni koristi, odnosno razloge zašto je uzvišeni Allah subhanahu propisao post. Prva stvar na koju treba ukazati jeste činjenica da imamo velik broj ljudi, velik broj ljudi, definitivno kako kod nas u našem govornom području, tako i u umetu, čiji povod stav se ogleda u gladovanju. Čovjek jednostavno gladuje, ne jede i ne pije, ali psuje, vrijeđa, griješi, gleda ono što ne treba, znači njegov dan u kojem posti i dan u kojem ne posti su isti. Samo je razlika u danu kada posti ne jede i ne pije. Znači to je jedina <clears throat> i osnovna razlika. Allah kaže ima mnogo postača koji poste, a od svog posta nemaju ništa osim gladovanje. Pa je post propisan sa velikim ciljevima. Generalno drugo pravilo koje treba da znamo jeste činjenica da sve što uzvišeni Allah s.w.t. propiše svojim robovima, pogotovo kada to propiše na način da je to temelj vjeri, pa je namaz temelj vjeri, post je temelj vjeri, zekijat je temelj vjeri, hađ je temelj vjeri. To su temelji na kojima je izgrađen islam. Nemoguće je da uzvišeni Allah, gospodar zemlje i nebesa, nama nešto naredi, a da u tome se ne kriju za nas kao pojedince i za društvo u kojim živimo mnogo, mnogo velike koristi. Pa kažu islamski učenjaci, e, znači, govoreći o tome šta je mudrost propisivanja posta, spominju prva stvar, da čovjek putem posta odgaja sebe na tome da je neprestano svjestan da ga uzvišeni Allah vidi. Jer čovjek kada posti, može se zatvoriti u kuću i nikoga ne vidi, zaključa kuću. Ali on i dalje ne jede i ne pije. Čuva se od onoga što je zabranjeno. Zašto? Jer je svjestan da ga uzvišeni Allah i tog momenta kada je sam u kući vidi. E tu nam treba da nas taj mjesec dana odgoji na tom svojstvu kako bi tokom ostali 11 mjeseci imali taj neprestano na umu, taj nadzor uzvišenog Allaha da sutra kada počin, tjednemo počiniti neki grijeh da se sjetimo tog nadzora. Kao što sam u Ramazanu mogao ostaviti halal izranu radi Allaha, izvan Ramazana mogu da ostavim ono što mi je haram, jer me uzvišeni Allah subhanahu vidi. Isto tako, <clears throat> post nas uči da budemo organizirani. Post nas uči da budemo, hajde da kažemo u jednu ruku, lako ćemo to primijetiti na primjeru. Pogledajte kako je post precizan. Pojava zori, zalazak sunca. Svi muslimani jedne države čekaju ezan, uči ezan, svi zajedno počinju sa iftarom, svi zajedno počinju sa sehurom. Pa nas, znači, e, post uči da budemo disciplinirani. Čovjek može postiti u toku dana kada je ljeto možda 18 sati, 16 sati, 15 sati. Pogledajte koliko je islam precizan. I sjedi na brdu i gleda sunce kako zalazi. I pola sunca zašlo, pola ostalo. Ostalo još dvije minute da posti. Ma kaže, ja sam postio 15 sati, ove dvije minute, brate, može se to tolerisati. I popije gutljaj vodi. Njegov post je neispravan. Fali mu još samo dvije minute. Pogledajte kako je islam disciplina kako je islam precizno znači definisao post i kako insana odgaja na disciplini, na preciznosti, na apsolutnoj pokornosti. Navodi se tamo jedan primjer da je čovjek jedne prilike jeo grožđe, a postio je. Uzeo je veliki grozd i jeo je, ali je bio u zaboravu. A propis je kada čovjek jede u zaboravu, njegov post je ispravan. Čak je došlo vjerodostojno na disme da je Allah kazao onaj ko jede u zaboravu, toga ga je uzvišen Allah nahranio. Pa kaže ovaj čovjek je jeo grozd, po grozd grožđe jeo, dok nije ostalo samo jedno zrno grožđa na tom velikom grozdu. Kada je ostalo to jedno zrno, sjetio je se da posti. I onda on sam u sebi kaže, toliko sam ja pojeo zrna grožđa, ostalo još ovo jedno. Kad mi ovo sve nije pokvarilo post, i ovo ću jedno uzeti i pojedi ga. E to jedno mu je pokvarilo post. Pa pogledajte kako je islam precizan, kako čovjeka uči disciplini. Ovo ti do gospoda dozvolio, da, to radim. Ovo ti zabranio, to neću činiti. U ovom periodu to smiješ, hoću. U ovom periodu ne smiješ, neću. Pa nas post uči na pokornost, na poslušnost, na disciplinu. Isto tako, <clears throat> Post nas uči solidarnosti. Mi dosta puta kroz ova naša predavanja govorimo kako je islam vjera solidarnosti, kako je islam vjera društvena. Nije samo islam da čovjek bude u džami i klanja pet vakata namaza. Islam je došao da riješi sve probleme na svijetu. Danas, 100% čovječanstvo se guši u problemima. Jedino ko može čovječanstvo izvući iz problema jeste islam, ne muslimani muslimani sami sebi ne mogu pomoći. Nažalost, danas kako žive ne mogu sebi pomoći. Jedino ko može popraviti stanje planete generalno jeste islam. Islam samo je mali dio islama čovjekov odnos prema gospodaru doklanja namaz. Ali islam nudi rješenja i postupke kako da se ponašamo u društvu koji nas okružuje. Pa je propisan zekijat da bi se, hajde da kažemo, da bi se pomogli oni koji su siromašni. I post ima tu dimenziju. Čovjek ako danas posti 15 sati, sigurno će ogladniti. Pogotovo ako je prije Ramazana, nije imao naviku da posti, u toku dana tri puta jedi doručak, ručak, večera, između toga pomalo ima i slatkiša, grickalica, Boga mi prvi dan, drugi dan, treći dan dok se malo navikni, boli glava, boli stomak i tako dalje ekstra. Treba da nas zaboli stomak, treba da nas zaboli glava, da se suosjećamo sa našom braćom koji boli glava godinama. Našom braćom u Palestini, u Siriji, u Iraku, u Jemenu, u Kašmiru i tako dalje. Pa post ima jaku poruku da ljude podučava da se jedni s drugima solidarišu. Pa ćemo mi onda poslije kada doživimo te bolove, osjetimo glad, sutra kada neko kaže sabira se pomoć nekom ratnom vojnom invalidu, nema čovjek šta da jedi. I mi ćemo se sjetiti kako je kada nema šta jesti. Pa umjesto da radimo marku, daćemo stotinu maraka. Zašto? Jer se suosjećamo sa njim, jer smo osjetili šta znači biti gladan. Isto tako, <clears throat> post uči čovjeka da bude strpljiv. Nerijetko nam se danas dešava, pogotovo omladina koja odrasta, nemaju vremena, nemaju strpljenja da sačeka bilo kakvu stvar. Sve bi nešto brzo, sve bi nešto prekorida, sve bi nešto... A post nas uči strpljenju. A, posti se u Bosni tokom ljeta 16 sati. Pa, pa jedan sat, pa dva, pa pet, pa deset, pa podni, ti već ogladnju. Ne, ne, ne, malo sabor, strpljenja. Pa i kindija, pa akšam, pa nas post uči strpljenju, post nas uči saboru. <clears throat> U svakom slučaju, u svakom slučaju islamski učenjaci su spomenuli e, dosta, dosta koristi koji proizilaze po čovjeka iz posta onog momenta kada čovjek posti ispravnim postom, onog momenta kada čovjek posti po sunnetu Božijeg poslanika, kada čuva jezik, kada čuva oči, kada čuva uši i tako dalje. Pa post nije propisan samo da bi se mi napatili gladni. Post treba da bude medresa, post treba da bude škola, post treba da bude seminar, da nas odgoji, da nas preporodi, da u tih 30 dana ostavimo loše navike. Ako čovjek može od izlaska, od pojave zori do zalaska sunca bez cigari, to znači da on to može i ostaviti, samo neće. Treba volje, treba htjenja, treba truda, ako 30 dana mogao je od pojave zori do zalaska sunca, bez duhana, bez alkohola, bez laži, bez prevari, bez krađi, onda on to može i nakon Ramazana. Samo je pitanje hoće li, je li donio čvrstu odluku. Nakon toga islamski učenjaci na početku poglavlja uvijek govore o vrijednosti e, određenog poglavlja, u ovom slučaju je post. Post, generalno gledajući u islamu, rekli smo da je jedan od temelja islama. Allah poslani kaže, bunijel islamu ala hams, islam je sagrađen na pet temelja. La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, glavni stup, namaz, post, zekjat i hađ. To je znači pije temelja na, na kojima se gradi islam. Zato ćemo vidjeti poslije jedan veoma opasan govor imama Ezehebija šta znači ostaviti post. Nerijetko se dešava da ljudi, pa sutra neću postit. Musliman, zdrav, mlad, sutra neću postit. Vidjet ćemo koliki je grijeh ostaviti post. Zašto? Jer je to temelj Islama. Isto kada smo govorili o namazu pa smo rekli da je mjesto namaza u Islamu veliko, isto tako i post ima svoje veliko mjesto. Pa prim radi, kaže se u hadisu da Allah poslanik ali se letu selam kazao kada kažemo post, prvenstveno mislimo na post mjeseca Ramazana, a mi ćemo večeras govoriti i o drugim vrstama posta, ali kada kažemo temelj Islama je post mjeseca Ramazana, a mi poglavlje posta imamo u njemu mnogo toga da govorimo i o dobrovoljnim vrstama posta. Ali kada se generalno kaže e, post je temelj vjere, onda se misli na post u mjesecu Ramazanu. Allah poslani kaže u dostojnom hadisu, kada dođe Ramazan, otvori se vrata dženneta, zatvori se vrata džehennema i šitanj se povezuju u lance. Pa jedna odlika, velika odlika mjeseca Ramazana jeste da je to mjesec Allahovi milosti, rahmeta, kada je Allah ljudima jednostavno pripremio ambijent za popravak koliko čovjeku u Ramazanu se lakše, hajde da kažemo, popravlja. Zato što ambijent je takav, ljudi svi poste, ljudi idu u džamiju, klanjaju se teravije, čita se Kur'an, slušaju se mu kabele, šeitani su povezani. Pa ćemo vidjeti, čovjek tokom godine nikad ne uđe u džamiju, ali je li prva noć Ramazana, prvi je u džamiji, obukao kapicu i ode u džamiju, klanja teraviju. Možda imamo naših sestara, muslimanki koji tokom cijeli godini ne pokriju mahramu, ali kada je Ramazan, mahrama, dimije i u džamiju na teraviju. Pa je znači e, odlika mjeseca Ramazana ta da se u njemu otvaraju vrata dženecka. Vrata džehennemska se zatvaraju i šeitani se povezuju, njihovo djelovanje se umanjuje. Isto tako, kaže Allah poslanik u vjerodostojnom hadisu, asijamu džunne, post je štit. U vjerodostojnom hadisu opet Allah poslani kaže o skupino mladića koji ima mogućnost od vas neka se ženi. Omladna treba da se ženi. Nažalost, danas imamo isto pogrešne parametre. Omladinci čeka da završi srednju školu, pa fakultet, pa da se zaposli, pa da, znači, u 60. godini bi se tek ženio. Kaže Boži poslanik, o skupino mladića, ko može, nek se ženi, ko ne može, neka posti. Post će ga štititi. Post će čuvati njegov spolni organ. Post će njegov pogled i tako dalje. Pa kaže u ovom hadisu Allah poslanik, post je štit. Kada neko od vas bude postio, neka ne govori ružno i neka se ne ljuti. Ako ga neko kaže i opsuje, neka kaže doista ja postim. Pogledajte kako nas post uči da kontrolišemo malo srđbu. Neko te opsuje, uvrijedi, Kažeš ti, možda bi ja da sam izvan Ramazana tebi odgovorio, ali u Ramazanu ne mogu. Ja postim. Tragovi posta se vidi na mome ponašanju. Ne moram ja tebi kazati ja postim jer ne jedem i ne pijem. Ne, ne, ti ćeš to primijeniti na mome ponašanju. Isto tako Allah poslani kaže onaj ko isposti mjesec Ramazana, vjerujući Allaha, na se njegovoj nagradi, bit ćemo oprošteni grijesi. U drugom hadisu kaže Allah poslanik, ko isposti jedan dan, fi la na Allahovom putu, Allah će njegovo lice odaliti od 2370 godina. Ko isposti jedan dan na Allahovom putu. Neki kažu da se ovo odnosi u džihadu, na Allahovom putu u borbi. A neki kažu opet, fi se biri la radi Allaha i u ime Allaha ali je velika nagrada. Odalit će njegovo lice od vatri džehennema 70 godina. Isto tako, kaže Allah poslanik ali se letu sram, tako mi onoga u čoj ruci je moja duša, zada iz usta postača kod Allaha bolji je od miska. Kod Allaha, vidjeli se čovjek kada posti, njegov zadah nama ljudima nije prijatan. Ali je taj zadah nastao kao plod pokornosti Allahu, pa je kod Allaha taj miris bolji nego miris miska. Kaže Allah poslanik u nastavku hadisa, postač ostavlja svoju hranu i svoje piće i svoje protjeve radi koga? Radi Allaha. Pa kaže Allah poslanik da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao post je moj i ja za njega nagrađujem. Isto tako, <clears throat> kaže Allah poslanik u vjerodostojnom hadisu, doista u džennetu imaju jedna vrata koja se zovu Ar-Rajjan i na njih će ući samo postači. Kaže Allah poslanik, niko drugi neće ući na ta vrata do postači. Biće rečeno na sudnjem danu gdje su postači, pa će oni ustati i ući će kroz ta vrata, zatim će biti zatvorena i niko na njih neće ući. Pa se blago onome ko posti mjesec Ramazan i blago se onome ko mimo Ramazana posti, nadajući se da bude od onih koji će proći u džennet kroz ova vrata koja kada postači na njih uđu, bit će, bit će zatvorena. <clears throat> Dobro, ovo je sve bio jedan uvod u kojem smo govorili o vrijednostima mjeseca Ramazana, govorili smo o mudrostima propisivanja e, posta. Ovo je veoma bitno. Nažalost, nekada se mi fokusiramo na propis. Pa šej, smije li se pljuvačka progutati ili ne smije? Smije li se oprati zubi u toku posta ili ne smije? A nakon toga pranja zuba odemo i gledamo filmove i serije. Odemo opsujemo, odemo slažimo, odemo prevarimo, odemo Znači, dosta puta se fokusiramo na vanjštinu, na formu, a ne gledamo suštinu posta. Pa je veoma bitno uvijek na početku ovih poglavlja, kao što je i, i bitno u pogledu namaza. Dosta puta jesmo li svezali ruke ovako ili ovako, a vidimo ljudi, znači u namazu razgledaju, vrte se i tako dalje. Poslije namaza zapali cigaru, poslije namaza ukrade čovjeku obuću i tako dalje. Pa je veoma bitna suština ibadeta, suština posta. Zato sam i napravio ovo malo duži uvodno predavanje u kojem smo govorili o e, mudrostima propisivanja posta. Allahu nije potrebno da čovjek samo gladuje, već da se mi odgojimo putem posta. Post je propisan u drugoj godini po hijđri i to je četvrti rukn, četvrti temelj vjeri Islama. Na obaveznost posta ukazuje i Kur'an, i sunnet, i konsenzus, a čak islamski učenjaci kažu i razum potvrđuje da je mjesec, post mjeseca Ramazana obavezan. Kaže uzvišeni Allah u suri El-Beqara, Ja illadina kutiba alaikum usijamu, kema kutiba min qablikum Ovi koji vjerujete, propisuje vam se i naređuje vam se post. Ova riječ kutibe znači naređuje se, propisuje se. O vama se naređuje da postite mjesec Ramazana, kutiba alejkum usijam, kema kutiba ale min kablikum, kao što je bio propisan onima prije vas, da znate niste samo vi ti koji postite, već su postili ljudi prije vas. Zašto? La'allakum tetakun da biste bili bogobojazni, da bi se povećala vaša bogobojaznost. Po pa ovaj ajeti suri Bekara 183. jasno ukazuje na obaveznost posta mjeseca Ramazana. <clears throat> Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala u 185. ajetu فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلِيَسُمْ Ko bude kod kući, ne bude na putu u mjesecu Ramazanu, bude zdrav, Felije sum, neka obavezno posti mjesec Ramazana. Kad su u pitanju hadisi Božijeg poslanika, dosta je hadisa koji potvrđuju da je post mjesec Ramazana jedan od pet temelja Islama. Rekli smo poznati hadis od Ibnu Omara, da je Allah poslanik kazao Bunijel Islamu ala hams, Islam je sagrađen na pet temelja. Prvi temelj je izgovaranje riječi La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, obavljanje namaza, davanje zekjata, obavljanje hađa, i post mjeseca Ramazana. U jednom vjerodostojnom hadisu od Talhe radijallahu ta'ala se prenosi da je jedan beduin iz pustinje došao i Božijem poslaniku rekao Allahu poslaniće <clears throat> obavijesti me šta je to nama Allah propisao u pogledu namaza pa moj poslanik rekao propisano ti je pet namaza osim ako ti nešto želiš dobrovoljno, želiš da klanjaš duha namaz, želiš da klanjaš sunnete, želiš da klanjaš e, vitre, potvrđene sunnete i tako dalje. Ali je pet obaveznih namaza, dva rekata sabaha, četiri rekata podne, četiri rekata ikindije, tri rekata akšama i četiri rekata jaci. To je, kaže, naređeno. Ako hoćeš nešto dodatno, to je dobrovoljno. Dobro kaže Allah poslaniče, a šta nam je naređeno u pogledu posta? Kaže, naređeno nam je da postimo mjesec Ramazana, osim ako ti nešto hoćeš dobrovoljno, govorit ćemo poslije o dobrovoljnim vrstama posta, pa je muslimanima u određenim uvjetima, ako su punoljetni, ako nisu na putu, ako su zdravi, obaveza im je da poste mjesec Ramazana. I na kraju konsenzus, velik broj islamskih učenjaka poput e, poznatog anefijskog učenjaka Kasanija spomenuo je konsenzus islamskih učenjaka da je muslimanima pod određenim uvjetima obaveza da poste mjesec Ramazana i ako bi neko negirao propisanost posta u mjesecu Ramazanu, on postaje time nemusliman. Da čovjek dođe i kaže, pa dobro, post mjeseca Ramazana nije obaveza, već ko hoće nek posti. Takav insan izlazi iz vjeri, jer je zanegirao nešto što i mala dječica u islamskom društvu znaju. Na kraju kažu islamski učenjaci, i sam razum određene stvari potvrđuje da bi muslimanima trebalo da bude u toku godine jedan mjesec u kojim će posti, pa kažu prva stvar primjer radi jeste da je post razlogom zahvali na Allahovim blagodatima. Kažu islamski učenjaci da je post razlog zahvali, jer čovjek kada ogladni tada se sjeti koliko je Allah Đelšanu njemu podario blagodati. S druge strane, suosjeća se s drugim ljudima koji su gladni. Isto tako, <clears throat> rekli smo da uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Post razlogom biva jačanja bogobojaznosti. <clears throat> pa čovjek koji se u toku Ramazana nauči, poduči, odgoji, da se suzdrži od onoga što mu je halal. Jer u osnovi, primjer radi, mi u toku Ramazana ostavljamo vodu. Ta voda je u osnovi halal. Ostavljamo hranu, ta hrana je halal. Mi ostavljamo spolni kontakt zato što je u osnovi to je halal. U Ramazanu ostavljamo halal od pojave zori do zalaska sunca. To nas trenira, to nas uči, to nas, hajde da kažemo, jača da izvan Ramazana imamo snagi da možemo reći odlučno neću ono što je haram. Ako sam u Ramazanu mogao ostaviti halal koji mi ne šteti izvan Ramazana i u Ramazanu mogu ostaviti haram koji mi definitivno šteti jer nema niti jedne stvari, ovo moramo zapamtiti, koju nam je Allah zabranio a da u tome nije šteta za nas ili za nas kao pojedinca ili društvo u kojem se nalazimo. <clears throat> Nakon toga, kažu islamski učenjaci, islam, e, je post u islamu je ibadet koji ima svoje temelje, ima svoje takozvane ruknove. Kao što smo govorili o namazu, namaz ima uvjete, ima ruknove, ima vađibe, ima sunnete i post ima svoje ruknove. U svakom slučaju, islamski učenjaci se malo e, razilazi u pogledu definisanja šta je rukn, šta nije rukn. Ali svi oni smatraju da se post sačinjava od tri stvari. Da moramo imati nijet i namjeru, jer ne možemo postiti onako. Postim, ne Ne, ne, mora čovjek tim postom da želi pokornost Allahu, želi robovanje Allahu. Imate ljudi koji posti zato što mu je doktor kazao ne smiješ da jedeš jednostavno jer ti to šteti. To nije post Islama. Post Islama je da ja ostavim hranu i piće želeći da se pokorim Allahu onome što mi je naredio. Pa znači, Prva stvar u, e, u postu jeste namjera, nije to, o ćemo govoriti poslije detaljnije. Druga stvar su stezanje od svega što kvari post. To je drugi temelj i posta. I treći temelj posta jeste vrijeme u kojim se taj post dešava, to je pojava zori do zalaska sunca. Ovo su tri ključna faktora za post. Da imamo namjeru, a ta namjera je u srcu, ne treba je govoriti riječima, ne treba čovjek na selu i kazati ne veitu en i tako dalje, ja namjeravam sutra postiti. Sama činjenica, dok je ustao na sehur, dok je na mobitel ili na sat <clears throat> odlučio kada će ustati, to je njegova namjera, dovoljno je u srcu, sutra ustajem da postim. To je dovoljno. Drugi temeljni dio posta jeste suzdržavanje od svega što kvari post. O tome ćemo poslije govoriti. Generalno to je jelo, piće i intimni kontakt, ali govorit ćemo poslije šta sve kvari post. I treći faktor posta jeste vrijeme. Otkad dokad počinje post od pojavi zori, a govorili smo o pojavi zori kad smo govorili o sabah namazu, znači sabah i sabah namaz i post imaju dodirnu tačku. Nastupanje sabaha nastupa period kada više ne smijemo jesti pa sve cijeli dan do zalaska sunca, a tada nastupa akšam namaz. Pa kada uči ezan za nastupanje zori i za e, početak sabaha, tada počinjemo s postom i kada uči ezan za akšam, tada prestajemo sa postom i to je vrijeme kada se iftari postać. O tome ćemo ako Bog da govoriti poslije. Ono što je nama bitno zapamti kao početnicima u vjeri, da post ima tri rukna i tri temelja bez koji ne može nikako. Mora biti namjera, mora biti sustezanje od svega što kvari i post, poslije ćemo govoriti šta je to i mora biti u vremenu. Ne može čovjek reći, evo ja ću postiti po noći i fino, legne spavati i sutra savaka, eto ja sam pre, prepostio sam noć. Bez obzira, mora se postiti od pojave zori do zalaska sunca. Nakon toga, rekli smo da postoji e, određene e, razlike u pogledu mezheba, šta je ko od mezheba smatrao ruknom, a šta šartom, ali u svakom slučaju, e, gledajući u stvarnost, svi oni tvrde da ove tri stvari moraju biti u postu. Nakon toga, počinjemo, nakon što smo konstatirali da je post mjeseca Ramazana temelj, da je post mjeseca Ramazana obaveza, dolazimo do podjele posta da bi to ako Bog da je ko prvi put slušao postu bilo jasnije, u islamu imamo dvije vrste posta. Imamo obavezni post i imamo dobrovoljni post. Kao što imamo u namazu, identično. Kao što imamo farze, imamo tako i sunnete namaze, imamo isto u, u postu. Imamo farz post obavezni i imamo sunne dobrovoljni. U farz post prvenstveno potpada Ramazan. To je najveći stepen farz posta. Ali ima i drugi e, stvari koje mogu biti obaveza u popa. Primjer radi, ako neko ne posti, a zdravje, napostiti mu je obaveza. Pa je napaštanje obavezni post. Kefareti nekada, znači imamo u islamu iskupljenje za određene grijehe, bivaju postom. Pa nekada post može biti obavezan zbog kefareta i iskupa za određeni grijeh. Može biti post da ga čovjek sam sebi nametni da se zavjetuje. Pa su to situacije koje mogu post učiniti obaveznim. Imamo post Ramazana, imamo napaštanje obavezno, imamo kefarete, to su iskupi za određene prekršaje u islamu i imamo znači zavjetovanje e, putem kojega čovjeku može post postati obaveza. Kada su u pitanju, s druge strane imamo neobavezni post, ali e, u sunnetu Božih poslanika nalazimo mnogo argumenata koji podstiču na taj post i onaj ko bude postio imat će veliku nagradu, a ako neko to izostavi neće biti kažnjen. Kao što smo govorili o namazu i mnogo smo o tome, e, hajde kažemo, zaustavili se kod te tačke, jer velik broj ljudi naši iz toga proizilazi e, kad je u pitanju namaz. Ako ne zna razliku šta je sunne, šta je farz, Čovjek dođe na posao i kaže podnije deset rekiata. Ne mogu klanjati za deset rekiata, mi treba 15 minuta. Ali kada mu kažemo, možeš li klanjati četiri rekiata u pet minuta, kaže to bi mogao. Klanjaj, to ti je obaveza. Zato ćete te Allah pitati. Sunnet ako možeš, alhamdulillah, ako ne možeš, neće te gospodar pitati. Tako i post. Post mjeseca Ramazana je obaveza. Mimo toga imamo dobrovoljni post koji kako postiš dana refata, e, dana šure, bijele dane i tako dalje, govorit ćemo o tome detaljno, imat ćeš dosta dobrih dijela, ali ako to ne budeš činio, nećeš biti griješan. Nećeš biti griješan. U svakom slučaju, mi ćemo evo započeti govoriti o dobrovoljnom postu, pa inšala za neki e, desetak minuta gdje nas, što bi rekao, e, predavanje zaustavi, tu ćemo se zaustaviti, napraviti pauzu i nastaviti ako Bog da sa predavanjem. prvi dobrovoljni post kojeg islamski činjaci spominju jeste post na dana Arefata. Dan Arefata. Devetog dana Zulhidžeta, znači dan Arefata, eh, kada je u pitanju, znači eh, naš kalendar svake godine se pomira, dok kada je u pitanju hidžetski kalendar, znači on se ne pomira. Svake godine devetog dana mjeseca Zulhidžeta, hađije stoje na mjestu na jednoj poljani koja se zove Arefat. Tog dana za ljude koje nisu hađije, propisano je da poste. Znači Allah počastiju hađije da odu na hađ i putem hađa im se mogu oprostiti grijesi. Allah poslanik ali se ratu selam kaže nagrada za oprošte, za ispravno obavljen hađ, nema druge nagrade osim džennet. Pa je njima Allah dao mogućnost da dok su na hađu da zarade mnogo sevapa. Iz milosti uzvišnog Allah prema nama mi koji nismo na hađu imamo mogućnost da zaradimo veliku nagradu što ćemo taj dan postiti deveti dan Zulhidžeta. Kaže Allah poslanik ali se letu wasalam sijamu jevmi arafete ahsibu ala Allahi en yukeffira es-senete elleti qableha was senne elleti ba'deha. Kaže Allah poslanik post na dan Arefata ja se nadam i očekujem da će uzvišeni Allah onome ko posti na dan Arefata oprostiti grijehe iz protekle i iz buduće godine. Svakako, ovdje sam učenjaci prvenstveno kaže da se misli na mali grijeh, jer se u islamu grijesi dijeli na dvije kategorije, mali grijesi i veliki grijesi. Veliki grijesi su svi oni grijesi za koji postoji šerijatska kazna ili prijetnja ili prokletstvo. Sve su to veliki grijesi da bi bili oprošteni oni oni se mo, za njih čovjek treba da se pokaje. Dok kada su u pitanju mali grijesi, dovoljno je čovjek uradi neko dobro djelo koji će mali grijeh pobrisati. Kaže uzvišeni Allah, innal hasenat yuzhibne sejiat, doista dobra djela poništavaju i briši, brišu grijehe i hrđava djela. Allah poslanik ali se rad nam kaže u redosvenom hadisu, ittaqillaha haithuma kunt wa atbi'i sejiete hasenete temhuha. Boj se Allaha ma gdje bio i nakon lošeg dijela uradi dobro temhuha koji će ga pobrisati. Pa znači post na dan Arefata prvenstveno je propisan, govorit ćemo poslije o tome, ljudima koji nisu na hađu. Post na dan Arefata koji pada znači devetog dana Zulhidžeta svake godine, u našem kalendaru se pomjera pošto je hidžetska godina kraća za deset e, dana od naše kalendarske godini Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, post na dan Arefata nadam se da će njegovom počinjucu pobrisati grijehe, mali grijehe protekli i budući godini. Rekli smo da prvenstveno taj propis se odnosi na ljude koji nisu na hađu. Kada je u pitanju hađ, hađijama je bolji da ne posti. Zašto? Zato što je to jedan poseban dan, dan Arefata, u kojem je propisan opis odno sunetu Božih poslanika da hađije odmah dok nastupi podni, spoje podne i kindiju i cijel taj dio do akšama provedu u dovi. Boži poslanik kada je bio na oprosnom hađu, Toliko dugo je dovio, dovio, pa su ljudi pomislili da taj dan Boži poslanik posti, pa su mu poslali e, posudu sa mlijekom, pa je Boži poslanik pred njima popio mlijeko da im pojasni da ne posti, jer je potrebno čovjeku tog dana snage, energije, da što više i badeti, jer je to poseban dan, posebno vrijeme. Allah poslanik kaže, el hađu arafe, hađe arefat, znači sasta, najbitniji dio hađa je stajan na arefatu. Dova refatska je posebna dova najviše robova uzviše Allah oslobodi u toku dana arefata od tri. Tako da to je posebno vrijeme za koje su kazali islamski učenjaci iz tog razloga su Božijeg poslanika je bio da nije postio i bolje da čovjek ne posti. Ali ako bi čovjek postio, ako je jak i ako ga to neće, hajde da kažemo, e, spriječiti od ibadeta, od ovi, od zikra, od učenja Kur'ana, inšala bizna njegov post je ispravan svakako. <clears throat> Pa smo kazali da da je prvi, prvi dobrovoljni post i prva vrsta dobrovoljnog posta jeste post na dan Arefata i rekli smo da je to u hijđetskom kalendaru, da je to u hidžetskom kalendaru deveti dan u e, mjesecu Zulhidjetu, to je dan u kojem hađije stoje na arefatu i rekli smo da je to propisano za ljude koji nisu na hađu, a ljudi koji su na hađu njima je propisano da što više u tom danu i badete i potrebno je znači i hrane i pića, pogotovo za, za ljude koji dolaze sa strane, ako hađ se dešava u ljetnom periodu, pošto hađ kruži kruži tokom, cije, e, tokom godine, znači svake godine se 15 ili 10-15 dana vraća unazad, tako da se desi da u nekoliko godina hađ bude i u toku, e, toku e, ljeta, kada je čovjeku potrebno i vode i hrani. <clears throat> druga stvar, druga vrsta ibadeta, inša i nakon ove druge vrste ćemo napraviti kraću pauzu. Druga vrsta dobrovoljnog ibadeta, posta jeste post na dan ašuri. Ovo smo prvo smo imali post na dan Arefata i rekli smo da je nagrada, da je poslanik rekao nada se da će uzvišen Allah oprostiti insanu grijehe protekle godine i buduće godine. Mali grijeh. Dan, Arefa, dan Ašure je deseti dan mjeseca Muharrema. Svi se, znači vidimo datum, vezuju za hijđetski kalendar. Deseti dan. Zato je došlo eh, na arapskom znači deset znači ašara, ašir, ašura, eh, deseti dan deseti dan u mjesecu Muharremu e, je dan Ašuri i propisano je da ga ljudi posti. Allahu poslanik ali se letu selam kazao je u vjerodostojnom hadisu <clears throat> da se nada da će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti insanu grijehe koji počinio u protekloj godini onome ko posti dan Ašuri. Prva stvar znači e, od dobrovoljnih e, vrsta posta jeste da čovjek posti dan Ašure. Dan Ašure je deseti dan u mjesecu Muharremu. Nagrada za taj post jeste da čovjek, da je poslanik Ali Selatu Selam kazao, nadam se da će uzvišnji Allah subhanahu ta'ala oprostiti insanu koji da, posti na dan Ašure, da će mu prostiti grijehe iz protekli godine. Dobro. <clears throat> Razlog posta jeste spomenut u vjerodostojnim hadisima da je Allah poslanik Ali Selatu Selam kazao da je to dan u kojem je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spasio Musa alaihi salatu wasalam, pa ga je Musa alaihi salatu salam e, postio taj dan i zahvalnosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala, pa je ovaj naš umet nastavio tu, hajde da kažemo, praksu Musa alaihi salatu salam, da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala spasio Musa od velikog e, historijskog tirana faraona u desetom danu e, mjeseca Muharrema, pa je Musa se salatu wasalam postio iz zahvalnosti uzvišnom Allahu subhanu wa ta'ala. <clears throat> Kaže se u vjerodostojnom hadisu od Aisha radijallahu ta'ala da je kazala Allahu poslanik alaih salatu wasalam je postio e, postio je dan Ašuri kada je došao u Medinu naredio je da se posti dan Ašuri naredba kaže pa kada je uzvišeni Allah propisao post mjeseca Ramazana Allaho poslanike ostavio dobrovoljno ko može da posti dan šuri, ko hoće nek posti, ko neće ne mora. Znači u početku je naređivao Boži poslanik da se posti dan Ašuri, nakon toga kada je propisan post mjeseca Ramazana, Allahu poslanik je ostavio na dobrovoljnoj osnovi i bazi da ko hoće da posti, ko neće ne mora, svakako obećavajući velike nagrade onima koji posti. <clears throat> Od stvari koje je lijepo znati za, za ovaj post i za e, post na ovaj dan jeste <clears throat> da su Božim poslaniku alihi salatu wasalam kazali da taj dan poste i židovi. Allah poslanik alihi salatu wasalam volio je da u mnogim pitanjima i vjeri i izgleda i običaja da ne oponaša nikog od ljudi iz tog vremena ili židova ili kršćana. Pa je Allah poslanik alih salatu kada je čuo da e, i židovi poste ovaj dan, on je kazao ako ja doživim sljedeću godinu, postiću uz deseti dan mjeseca Muharrema i deveti dan. Pa shodno to mi, kažu islamski učenjaci, post na dan e, Ašuri ima tri kategorije. Imamo prvu kategoriju, a to je da čovjek samo posti dan Ašuri. Jednostavno, dobrovoljni ibadet, posti čovjek samo deseti dan mjeseca Moharrema. Druga stvar jeste još malo bolja stepenica, a to je da posti sa njim i deveti dan. Pa posti deveti dan jer je Boži poslanik kazao ako doživim sljedeću godinu ja ću postiti deveti dan i nije doživio Boži poslanik. I imamo još jednu opciju, a to je pošto znamo da nekada u pogledu određivanja početka mjeseca postoji razilaženja da li je mlađak viđen ili nije, kazao je dio islamskog učenjaka da je najsavršenija i najpotpunija opcija da čovjek posti deveti, deseti i jedanaesti dan. U određenju hadisa je spomenuta 11. dan, ali hadisi o tome, Allah najbolje zna, nisu vjerodostojni, ali pošto je mjesec, mjesec znači Muharrema u kojem se svakako može postiti, nema nikakve sumnje da čovjek, znači kako bi bio siguran da je potrefio post dana Ašuri, da posti 9. dan, 10. dan i 11. dan. Mi ćemo se, ako Bog da, ovdje kratko zaustaviti, napraviti neku desetnominutnu pauzu. Nakon toga se, ako Bog da, ponovo vraćamo, nastavljamo govoriti o vrstama dobrovoljnog posta u islamu. Subhanak Allahumma bihamdike, šedu in la ilaha ilan stakfiruke, ve tubu ilik.